Kisa Gaby di Anita? Li di Anita li deyò bonè. Three. Ki kote Anita prale? Li pral kay madanm Auguste. For. Poukisa? Li pral fè yon ti travay. Li pral lave rad.